Davor Pejić je tehno guru. Dobrodošli u Tehnoguru, moje ime je Davor Pejić, a sa mnom je večeras telefonski Igor Jugo. Igore, čujemo li se? Čujemo se, dobro večer. Dobro večer. Igor je s nama večeras jer evo raspravljamo i debitiramo o temi može li Hrvatska biti startup nacija. Igore, za početak, može li biti? Može. Može. Jesmo li, jesmo li to već ili nismo? E, pa ne možemo reći da jesmo, e, iako ima u Hrvatskoj dosta uspješnih startupova, ali može se i treba puno više. Ha, evo, nadamo se da ćemo biti jednog dana i upravo e, tematika je otvaranje crowdfunding kampanje vezane uz projekt Hrvatska startup nacije koje je večeras odrađeno u Zagrebu. Tako je, znači u Hub 385 koji mi pruža izuzetno veliku podršku od samog početka. E, odnapravili napravili smo večeras e, promociju i svečano otvaranje crowdfunding kampanje i e, sad ide taj najvažniji dio projekta kojem ovisi zapravo sve što će slijediti poslije cijeli uspjeh, a evo za možda one koji ne znaju, e, kroz crowdfunding kampanju planira se prikupiti e, novac koji mogu građani donirati ili bilo kakvi e, osobe koje podržavaju cijeli projekt i kojim će se onda 400, 400 građana educirati vezano uz startupove. Tako je, da. Znači, projekt ima prvi cilj, odnosno prvu fazu educirati 400 građana u svim županijama Hrvatske o tome kako se pokreće, vodi i financira startup projekt i to primjenom Lean Startup pristupa. E, druga faza projekta će biti odabir 10% najboljih ideja i timova e, kako bi im organizirali mentorsku konferenciju i pogurali što brže u sljedeću fazu njihovog razvoja. I treća faza projekta je organiziranje investitorske konferencije gdje će najbolji od tih najboljih e, dobiti priliku tražiti investiciju od e, fondova rizičnog kapitala, poslovnih anđela i tako dalje. Vjerojatno se čini teško procijeniti, ali od ovih 400 građana koji, koje se planira e, educirati, mo, postoji li možda kakav plan koliko startupova bi bilo idealno ili poželjno da se onda stvori nakon edukacijskog procesa? Na program edukacije e, se temelji znači, na jednom mom kolegi, odnosno na kolegija koji radim već od 2012. godine i ta pogodio e, za e, ovaj projekt. Dakle, građani koji se uključe, svako od njih će razvijati svoj startup projekt tijekom 20 školskih sati, odnosno 5 dolazaka po 4 školska sata i to će se odvijati znači, u brojnim županijskim središtima. Dakle, nakon završetka programa edukacije praktički svaki e, polaznik će razviti neku svoju ideju do neke inicijalne faze e, spremne za prezentaciju e, nek potencijalnim investitorima. Dakle, proći će se cijeli proces edukacije od same ideje, od verifikacije ideje, primjene Lean Starta pristupa pa sve do vještine prezentiranja i pripreme prezentacije za investitore. Evo, otvorili smo ovaj razgovor sa pitanjem kako kotiramo kao startup zemlja. Imamo, to je istina i složit ćemo se s time, imamo uspješnih startupova u posljednjih nekoliko godina. Koji od njih možda možemo izdvojiti kao među uspješnijima i poznatijima u svijetu? Pa to je u svakom slučaju Rimac automobili, kao trenutno najveći i najuspješniji. E, zatim Bell, znači oni proizvode ajmo reći, pametan nakit, odnosno pametan, e, pametne se... Mhm. Evo imamo, čini mi se, nekih e, tehničkih poteškoća, malo nam puca linija. Igore, e, čujemo li se? Čujemo se. Čujemo se. Dakle, da, evo, razgovarali smo o Belabitu koji proizvodi pametan nakit kao jedan od naših start-upova. Tako je, danas je onda zatim vrlo popularan ovaj, gospodin Mrvoš koji radi one pametne klupe, Include se zove E, tu je i startup e, iz Karlovca koji e, proizvodi pametnu konzolu Maker Buino. Ima tu još startupa kao što je Agrivi koji se bave informatizacijom poljoprivrede. Mhm. E, i slično. Ima ih zapravo zaista dosta uspješnih. Da, i ne samo to, nego su i u raznim područjima. Evo, mogli smo čuti od poljoprivrede pa do nekog pametnog nakita, ali nije, nije, nije, kako bih rekao, nije startupu jedino što je ključno ideja, je već tu ideju treba razviti. A kad se razvija ideja po prvi put, onda je neko uvijek dobrodošla pomoć ljudi koji su već to prošli, nekih institucija koje nas okružuju kao što su startup inkubatori, pa kako mi kao mhm. Hrvatska kotiramo po području institucija koje se bave e, razvitkom startupova? Pa e, u posljednjih nekoliko godina se je u dosta gradova pojavili su se znači startup e, ono što ja mislim da je tu nedostajalo je upravo jedan kontinuirani, trajni program edukacije o tome kako napraviti tih prvih ja kažem pet koraka. To je ono što je mislim nedostaje. Znači e, postoje brojni seminari jednodnevni, brojna predavanja, ali nedostaje taj kontinuirani rad sa poznicima i to je ono što ja želim raditi e, kako bi zapravo omogućili ljudima da, da, nauče kako ide taj proces i da, da im to približimo, uklonimo taj strah a isto tako ja čak i nisam e, fokusiran isključivo na startupe e, i isto tako nisam isključivo fokusiran na informatiku, mm. iako sam ja informatičar i mislim da treba raditi puno na startupima koji su proizvodni, znači koji su tvrtima već proizvode, proizvode pomoći im mhm. pristupa još unaprijede i prošire svoje poslovanje na cijeli svijet. Evo Igore, ja, ja predlažem da se malo odmorimo uz jednu e, pjesmu, svirat će nam e, Dorsi, a nakon glazbene pauze razgovarat ćemo o Lean pristupu, što je to što se krije iza ovog naziva i kako on može pomoći našim startupovima. Jesi li za? Može. Slušamo Dorse i vraćamo se u studio. Tehno Guru. Ponovno smo u studiju, s nama je i dalje Igor Jugo, a razgovaramo večeras o projektu Hrvatska Startup Nacija. Evo čuli smo, želi se provesti edukacija 400 građana vezano u startupove, ali koja neće biti samo jednodnevna, nego dugoročna i kontinuirana. No ono što e, me zanima je taj lean pristup kojeg vrlo često čujemo, a možda naši slušatelji nisu upoznati što stoji iza tog naziva. Igore, što bi bio lean? Pa Lean, eh, je zapravo dolazi od, skraćeno od Lean Manufacturing, odnosno Lean proizvodnja i to je nekako osnova na kojoj je nastao pristup. U načelu Lean eh, Manufacturing, Lean proizvodnja je eh, pristup svakom poslovnom procesu i njegova analiza kako bi se uklonili troškovi, odnosno gubici pritom se, ili takozvani waste ili otpad, ono je, sve otpadom se smatra sve ono što ne dopridonosi vrijednosti nekakvog proizvoda ili procesa. Dakle, to može biti doslovno neispravna proizvodnja, dakle greške u nekakvoj proizvodnoj liniji, to mogu biti ozljede na radu, e, dakle bio nepotreban rad, ponavljajući rad, nesigurnost u lancu dostave, i tako dalje. Znači, to je jedan proces koji se već dugo godina razvija i zapravo ga je popularizirala Toyota koja je u svojim, u svojim tvornicama implementirala brojne od te tehnike i zapravo je time Toyota vozila svoj posao ono što su danas pojam kvalitete i pouzdanosti. A Lean Startup je zapravo pristup koji je usvojio brojne pozitivne stvari iz toga, plus dodao hm, Evo, imam. za vođenje startupa. Mhm. I ispričavam sa našim slušateljima, tu i tamo nam se pojavi nekakva tehnička greškica, ipak se čujemo telefonski e, uživo, ali nema veze, mislim da je većina razumljiva. E, ono što, kad već govorimo o startupovima, što bi bila definicija i na koji način bi opisali da je nešto startup? Zašto je nešto je, nešto nije? kako bi opisali što je taj startup? Pa startup je u načelu novi poduzetnički pothvat koji ima jednu od dvije karakteristike. Jedna je inovativnost, dakle nešto inovativno, neka nova ideja, neki novi proizvod ili usluga. Za primjer mogu dati ne Sensodim zubne paste ili iPhone Steve odnosno Apple-a. Dakle, nešto potpuno novo i jednostavno iskače iz svih ostalih postojećih okvira ili, je, ili ima neku karakteristiku disruptivnosti, što znači potpunosti mijenja neke postojeće poslovne ustavljene poslovne modele kao što je recimo Uber napravio taksijem ili Airbnb sa iznajmljivanjem stanova. Dakle, to, je, to su prve dvije karakteristike. Treće je što je mindset e, startupa da uvijek želi osvojiti cijeli svijet, dakle odbija se baviti lokalno, regionalno, nacionalno, tržištem, želi se uvijek progurati na tržište cijelog svijeta i četvrta stvar koja je bitna je da se od samog početka u načelu oslanja na investitore koji se bave investiranjem u startupe, dakle od samog početka se oslanja na ljude da im pomognu da ostvari što je brže mogući eksponencijalni rast prihoda ili prodaje. Pa evo, onda želimo svima koji se okušaju u startup svijetu, želimo puno sreće i puno investitora i puno novca i uspjeha, proizvoda i svega ostaloga. A evo, s ovima smo, Igore, došli do kraja našeg eh, večerašnjeg razgovora. Eh, spomenut ćemo samo još jednom za kraj. Dakle, danas je u Zagrebu eh, službeno započela crowdfunding kampanja koja će trajati 60 dana i svi koji se tako osjećaju žele podržati projekt edukacije građana vezan vezan uz e, startupove i lean tehnologiju mogu podržati e, cijeli projekt, je tako? Gdje vas mogu najprije naći e, kampanju crowdfunding? Pa najlakše je zapravo pronaći našu Facebook stranicu, ako otvorite Facebook na mobitelu ili upišete Hrvatska Startup Nacija, pronaći ćete naš page, a tamo i sve informacije o samoj našoj web stranici i stranici Indiegogo crowdfunding kampanje. Igore, hvala na, na, na svim ovim riječima i, i svemu što si podijelio s nama. Želimo da projekt uspješno prođe i da Hrvatska stvarno postane startup nacija. Evo, hvala vam puno na prilici i razgovoru i ja se također nadam uspjehu u kampanji. Dragi služitelji, bio je to s nama Igor Jugo, a vi i dalje uživajte uz našu playlistu Matije Zanoškar, s ovime Tehnoguru završava. Davor je Tehnoguru.